بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سلوات پروردگار و سلامش بر محمد وآلش صحابيش أجمعين صلى الله عليه وسلم دينش كما مبينين الانم میخونیم باقی هست باقی بوده و باقی خواهد مون این دینشه این مسائلی که ما در تحت الاصول در این سی سه جلسه ما داشتیم از مسائلی که مرتبط بود به اسلام مسائلی که مرتبط بود به توحید خداوند از سنو توحید و توحید توحید علمی و عملی توحید الوهیت و ربوبیت و اسماء صفات دین این دین هست که خداوند وحی کرده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرده چیزی نبوده که رسول الله صلی الله علیه و کتمانش بکنه پنهانش بکنه هیچ خوبی نبوده مگر گفته لا خیر الا دل الامه علیه خیری نبوده مگر امتش گفته و شری نبوده مگر اینکه تحذیر داده هشدار داره به امتش از اون و این در نص حدیث داریم در, در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انه لم یکن نبی قبل الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه له هیچ امتی هیچ پیامبری قبل از من نبوده مگر اینکه هر خیری نی خدا براش وحی کرده که اون خیر به امتش بگه و ينذرهم شر ما يعلمه لهم و انذار بده هشدار بده از اون شری که هست به امتش بگه هشدار بده بگه به امتش بس رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل پیامبران پیشین اولئک الذين هداهم الله فبهداهم مقتده اونها اونها هدایت یافتگانی که خدا دستور داده محمد صلی الله علیه و سلم که رهرو راه اونها باشه رسول هم همونطور بوده هیچ خیری نبوده مگر گفته هیچ شری نبوده مگر اینکه گفته اون خیری که رسول الله صلی الله علیه و گفته چیه توحید و تمامی چیزهایی که خدا دوست داره از عبادت ها و طاعت ها اعفو اللحا اصل الكعبین فی النار خدا دوست داره اعفو اللحا دوست داره از اون شرایعی که دوست داره از حجاب التزام به دین پایبندی نمازهای سنت نمازهای فرض در جماعت خوندن اینها خیر کله کلش خیره اینها خیراتی هست که رسول الله صلی الله علیه و بهمون گفته و شرهایی که رسول الله هشدار داده شرها زیادن از غیبت همیمه، تهمت بیحجابی مشروب خوری و شرک هم اینطور و انواعش و شر الذي حذر من اون رسول الله تحذیر داده هشدار داده ازش شرک و تمامی چیزهایی که و جمیع ما یکراه الله و و تمامی چیزهایی که خدا کرهش داره بغضش داره بغض اون عمل داره و بغض اون شخصی که انجام میده بخاطر همین ما داریم اوثق علی ایمان چیه الحب فی الله والبغض فی الله اون چیزی که خدا بغض ما باید بغضش داشته باشیم اون چیزی که خدا دوست داره ما دوستش داشته باشیم این بالاترین نماد اسلامه نماد ایمانه که انسان بغض داشته باشه اون چیزی که خدا بغضش داره و دوست داشته باشه اون چیزی که خدا دوستش داره و انجامش هم بده نه اینکه فقط با زبان بگه دین به ادعا نیست به این که من میام مولود سرایی بکنم بیام بگم که امروز 12 ربیع الاول یا مولود خونی میکنم یا سرود میگم یا میام ترانه ای میخونم در بحث رسول الله صلی الله علیه و خیر دین به ادعا نیست منافقین ادعای اسلام داشتن ادعای خیریت ادعای فهم و عقل و شعور داشتن ولی که خداوند حکم نفاقشون رو داد اونهایی که نرفتن با رسول جهاد بکنن اونهایی که نماز را نمیخوندن اذا قاموا للصلاه قاموا کسالا اینها هستن که در شر واقعا اینها هستن که شر هشدار داده ازشون از اونها از منافقین و اعمالشون از کفار و عملشون از مشرکین و عملشون اهل بدعت و عملشون بدعتاشون تحذیر داره رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمانی که خطبه حاجت را میخوندن چه در جلسه چه در خطبهش چه در غیر خطبهش چی میگفتن کل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله چه موقع چه موقع میگه خیر الهدی هدی محمد صلی الله عليه وسلم. موقعی که غیر از هدیه خودش راه روش خودش راه روش دیگه چیزی دیگه نبود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بهترین راه روش راه روش منه این خیریته اون چیزی که خیر بوده گفته که ما عملش بکنیم خیر الهدی و شر الامور محدثاتها بدترین چیزا چی بدعت ها و هر بدعتی چیه گمراهیه و هر گمراهی کل ضلالت فی النار این موقعی گفتن که گمراهی ها نیامده بودن پس ما باید بری باشیم اعلان برات بکنیم هم از بدعت هم از اهل بدعت چنانچه رسول الله صلی الله علیه و در خطبه حاجت اعلان براءت میکردن از بدعت و اهل بدعت از معصیت و اهل معصیت که رسول الله صلی الله علیه و از اهل معصیت هشدار میدن که انسان با رفیق بد ننشینه میگه رسول الله صلی رفیق بد مثل, مثل کسی که در آتش میدمه کناف فکیر کسی که در آتش میدمه یا بوش بد میکنه یا بدنش رو میسوزونه یا تحت تاثیر واقع میشه انسان نشینه با اهل بدعت با اهل گناه با اهل معصیت مشروب خار باشه سیگار کش باشه انسان ننشینه پرهیز بکنه از اون کسی که اخلاقش بده رفتارش بده ناشایسته رفیق خوب به خودش بگیره که بوش خوش باشه که اخلاق خوب یاد بگیره بس رسول الله صلی الله علیه و سلم تمامی خیرات را به همون گفتن در اتم وجه نصیحت کردن و گفتن و دین اسلام روی نصیحته این خیر گفتن و پرهیز دادن از شر این اصل دین اسلامه الدین النصیحه الدین النصیحه الدین النصیحه اصل دین نصیحته یعنی بیان کردن حقایق خوبی ها را گفتن و پرهیز دادن از شر, شر و بدی این اصل دین قالوا لمن يا رسول قال قال لله لكتابي قال لله ولكتابي ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم نصیحت برای همه کس نصیحت برای کتاب خداوند اینکه انسان کتاب خدا را برپا بداره بخونه تلاوت بکنه این نصیحت مردم را نصیحت بکنه به سوی کتاب خداوند به سوی پیغمبر خدا و خودش پایبند بشه به دستور خدا و به دستور پیغمبر خدا و الگو بگیره لقد كان لکم فی رسول اسوه حسنه برای شما در رسول الگوی نیکی است این 23 دعوتش این پایبندیش التزامش استقامتش به دین انسان چنین باشه ائمه المسلمین و عامتهم همچنین ائمه مسلمانان ولات امور و بقیه مردم همه حق نصیحت رو دارن و رسول الله صلی حق نصیحت رو ادا کرده چون سرور مخلوقاته سرور خلائقه اون چیزی که خداوند بهش گفته ادا کرده کجا و چه دلیلی هست بر اینکه رسول الله ادا کرده آیه ای که بعد از اون بعد, از این مطلب اوورد و فاونا فرموده خداوند الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی امروز دیگه تو کامل شد و اتمام نعمت کردن یعنی اون چیزی که از نعمت ها از خوبی ها و اون چیزی که پرهیز باید شده از بدی ها اونجا دیگه اون نعمت اتمام یافته رسول الله صلی الله علیه تمامی اون چیزها را گفته دیگه نمیتونه اون چیز که در آن زمان پسندیده نبوده الان پسندیده باشه هرچند اگر ذکر خدا باشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه سلم یاد میده در در اسکار اسکار خواب مثلا رسول الله صلی الله علیه سلم صحابی یاد میده که اسکار خواب رو بگه صحابی میاد یک لفظ رو عوض میکنه به جایی که بگه ربی میگه اللهم و صحابی و رسول الله صلی علیه میگه نه طور که من گفتم تو بگو خیلی ها از ماها شاید مثلا راحت بگذرن از یک مسئله ریز شاید فکر بکنن عادی باشه شاید فکر بکنن جا داشته باشه ولی که جا نداره مثل مثلا سر غذا گفت سر, سر غذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شاید برای ما خیلی طبیعی باشه عادی باشه در قرآن داریم بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحمن الرحیم تر از بسم الله بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ولی که این الرحمن الرحیم اینجا جاش نیست اضافه بر شریعت چرا اضافه بر شریعت؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میدادن به صحابه در غذا خوردن بگم بسم الله یا غلام سم الله تسمیه غیر از بسمله هست نگفت بسمل و کل بیمینه گفت سم الله تسمیه یعنی بسم الله رسول الله صلی الله خودش میگفتن بسم الله و میخوردن و گفتن الرحمن الرحیم در این ذکر در ابتدای غذا اضافه بر شریعت ظاهرش خیره ظاهرش خوبه ولیکن خلاف هدی رسول الله صلی الله علیه و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم و در روایت خیر الهدى هدى محمد صلی الله علیه و سلم شخصی در زمان سعید بن مسیب بلند میشه بعد از نماز فجر دو رکعت نماز خون دو رکعت نماز خون دو رکعت نماز خون صداش زد گفت بیا چرا اینقدر نماز میکنه گفت که نماز بده گفت که نماز بد نیست ولی که جاش بده نماز خوبه ذکر خوبه ولی که هر چیزی به جای خودش هر چیزی به جای خودش اونچنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون یاد داده صلوا کما و و نماز بخونید چنان که من نماز میخونم خذوا عنی مناسککم مناسک حجتون رو از من بگیرید بعثه الله الى الناس کافه بعثه الله الى الناس کافه برای تمامی مردم او را فرستاد برای جن و انسش برای تمامی کسانی که خداوند عبادت رو بر آنها فرض کرده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس را خلقت نکردم مگر برای پرستش چرا پرستش هر کسی به دل خودش خدا را بپرسته یا اینکه پیامبران اومدن پرستش رو یاد بدن نه پیامبران اومدن پرستش رو یاد بدن چنان چه خداوند خواسته از ما که او را بپرستیم باید بپرستیم نماز رو نمیشه شش رکعت خون نمیشه نماز مغرب را پنج رکعت خون چون پنج رکعت بیشتره چنان باید خون که رسول الله صلی الله علیه و آله خود و نمیشم یک رکعت خون نمیشم پنج رکعت خون هر که پنج رکعت بهتر از رکعت ظاهرش ولی که خداوند این چنین پسندیده ما نمیتونیم بر شرع خداوند اضافه بکنیم پس خداوند رسول الله صلی الله علیه و فرستاد به جن و انس تا اینکه عبادت به اونها یاد بده و رسول الله هم صلی الله علیه و سلم چون برای جن و انس بود خداوند یک صفات کمال و یک شایستگی خاصش را بهش داده بود تا اینکه چیزی از قلمش نیفته اون چیزی که بهترین ها هست به مردم بگه چنانچه خداوند در قرآن داریم میفرمایند لقد جاءكم رسول من انفسكم پیامبری از خودتون عزیز علیه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم این آیه خیلی آیه مهمی هست خصوصا در تکمله بحث قبلی که ما داشتیم که رسول هیچ خیلی نبوده مگر گفته و هیچ شر نبوده مگر گفته خداوند در اینجا در این آیه میگوید پیامبری به سویتون اومد اون پیامبری که چی اون پیامبری که سخت براش اون چیزی که شما برای شما معانات باشه برای شما سختی باشه سخت براش شما در سختی بیفتید خیرخواهی شما را میخواد نمیخواد شما در سختی بیفتید حریص علیکم حریص بر هدایتتون اگر ما بگیم رسول الله نگفته یه چیزی خیر بوده یه چیزی خوب بوده و رسول الله نگفته یا کتمان کرده پس حریص نبوده خداوند در اینجا صفات کمالی را به رسول الله صلی الله علیه و میده اون صفاتی که لازمش ادای امانته و رسول هم ادای امانت رو کردن اون چیزی که خداوند بهش کردن با اون صفاتی که خدا در درش گذاشته بود حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم به مؤمنین رؤوف رحیمه غیر ممکنه کسی که این چنین صفاتی داشته باشه بعد یه چیز خیر باشه بهشون نگه و یه چیز شر باشه بهشون نگه اونا رو هشدار نده و اندرز نده بس این دینشه و هذا دینه لا خیر الا ما دل الامه عليه تا آخرش بعثه الله الى الناس كافه وافترض الله طاعته على جميع الثقلين جميع الثقلين منظور جن وانس الجن والانس خداوند طاعتش را طاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم در اون چیزی قل اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبرش فرض کرده بر جن انس و دلیل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بر جميع مكلفین تمامی مکلفین رسول خدا بگو من برای تمامی شما فرستاده شدم و اکمل الله به الدين و رسول خدا صلی الله علیه و سلم یعنی با بعثتش با رسالتش دین دیگه کامل شد دیگه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه پیامبری بعد از اون دیگه نخواهد اومد خاتم النبیین و دلیل قوله تعالی اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و لكم الاسلام دینا و دلیل بر اینکه دین با وفات رسول الله صلی کامل یافته و رسول الله تمامی دین را بهمون گفته فرمودی خداوند امروز دین را بر شما کامل کردم و هایم را اتمام کردم و بر شما اسلام را راضی شدم چه اسلامی و لكم الاسلام چه اسلامی بر ما راضی بوده اسلام رسول الله صلی الله علیه و اصحابش اسلام رسول الله صلی الله علیه و اصحابش غیر از اون اسلام اسلام واصل ابن عطا جهم نصفان ابو الخطاب و دیگران از کسانی که اووردن یک اسلام جدید با یک عبادت ها و تشریعات جدید با یک افکاری برخلاف افکار صحابه و دینی غیر از اون دینی که اونها فهمیدن از ابن سینا و فارابی و دیگران گرفته که ادعا کردن که پیامبران دین را نفهمیدن و نگفتن ما از اونها بری هستیم ما به اسلامی راضی هستیم که خدا اعلان رضایت کرده و اونم اسلام رسول الله صلی الله علیه و اصحاب گرامیش رضی الله عنهم اجمعین و صلوات الله و سلامه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 اونها نباشن تبع غیر سبیل المؤمنین المؤمنین که معرفه بودن در زمان رسول صلی الله علیه و یعنی غیر از اونها کسان دیگه بودن که مؤمن باشن خیر فقط صحابه بودن که مورد خطاب این آیه هستن همونطور که خداوند در قرآن به مشرکین میگه فاین میگه فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به اگر اونها ایمان آوردن به مثل ایمان کی شما این شماها کی هست آمنتم به آمنتم به خطاب کیه نه صحابه رسول الله صلی الله علیه و صحابه رسول الله فاین آمنوا بمثل همانند اسلام شما فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله هدایت شدن پس راه هدایت راه بهش صراط مستقیم راه اسلامی که خداوند اعلان رضایت کرده راه روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامیش این چنین چه این آنچنان چه این آیات دلایت بهش میدن فإن آمنوا مثل ما آمنتم به و من يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت و رضیت لكم الاسلام این سه آیه و آیات دیگر که دلالت بر همین مسئله دارند رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرميان میفرمایند اليهود والنصارى الى 72 فرقه وسرقة النصارى آه، فاخرش قبل ستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده يهود افتاد فرقه نصارى أفتد یک فرقه من أفتد وسفرقة فرقه میشن همه جهنم مگر یک فرقه فرمودن رسول الله اون یک فرقه نجات یافته از امتت نه اینکه تا اینها امت محمد خالد و مخلدن در جهنم نه مستحق عقوبتن شاید خداوند عفو بکنه شاید خداوند ازشون عفو نکنه شاید معذور باشن شاید معذور نباشن و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا عذاب نبینیم تا تمام حجت بکنیم رسولی بفرستیم گفتن یا رسول الله اون فرقه هدایت شده اون فرقه ای که بر روش مستقیم صراط مستقیم هستن هدایت یافته هستن کی هستن فرمودن ما انا علیه اليوم اصحابی و رضیت لكم الاسلام ما انا علیه اليوم و اصحابی این این حدیث توضیح چه حدیث چه آیه هست رضیت لكم الاسلام ما انا علیه اليوم اصلا راه هدايه میخوای باید چه راه روشی باشه راه روش من و اصحاب من به این حدیث بیش از 11 تن از صحابه روایت میکنن هرچند که اون معادین و اون دشمنان سنت هستن که میان سعی و تلاش دارن بر بهانه گرفتن بر این حدیث برای اینکه راه برای تخریب دین و نوسازی به قول خودش نوسازی دین و دین جدید اختراع کردن برای اینکه راه براشون باز بشه هموار بشه میان این حادثه را تصحیح میکنن و بهانه تراشی میکنن و تهمت میزنن اینها مدعیان فرقه ناجیان اینها مدعیان فلان خداوند در قرآن ناجیه و غیر ناجیه گذاشته خداوند در قرآن ناجیه و غیر ناجیه گذاشته خدا و غیر خدا گذاشته فاولئک الذین هداهم الله فبهداهم مقتدی هدایت شدگانی گذاشته که هدایت شدن و کسانی هم اهل گمراهی و اهل اهل الحاد و اهل انحراف مثل ابلیس فرعون کسانی رهرو راه اینها هستن انشالله که بحثشم بحثشون خواهد اومد پس فریقا هدا و فریقا حق و ضلاله گروهی هدایت یافتن و گروهی هم گمراه اگر ما بخوام فرقه ناجی را انکار بکنیم این آیات رو انکار کردیم که کسانی فريقا هدى کسانی هدایت شدن یعنی فرقه ناجیه و کسانی هم اهل گمراه چطور ما میتونیم تشخیص بدیم که کی اهل گمراهیه کی اهل گمراهی نیست فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول اگر نزاع کردید اختلاف کردید بر بگردید به قرآن و سنت ببینید چی میگن اونم چه قرآن و سنتی به فهم سلف امت به اون اسلام پیشین اسلام ای که بوده با اون اسلام با قضاوت صحابه صحابه استوای خداوند را بر عرش چطور میفهمیدن آیا استوا را استیلا و تصرف و و, و قهریت میدونستن یا اینکه استوا بالا رفتن میدونستن صحابه و تابعین اون خیر قرون که رسول الله صلی الله علیه و آله خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم ثم الذين يلونهم اونها چطور فهمیدن اونهایی که بهترین امت بودن اگر میخوایم گمراهی و غیر گمراهی را بفهمیم بر بگردیم بفهمونها و رضیت لكم الاسلام دینا اون اسلام اعلان خداوند میگه که من برای شما راضی هستم و دلیل علی موتی صلی الله علیه و سلم اینجا رد بر اهل تصوف میده که میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم حی و حاضر و همچنان هم هست و نمرده میگه انک میت یعنی انک ستموت انک میت یعنی میمیری و انهم میتون اونها میمیرن چرا چون خداونده که باید همیشه زنده بماند الله لا اله الا هو الحی القیوم خداوند که همیشه حی و قیومه ولی که ما بقیه مخلوق مخلوقات باید بمیرن قل انما انا بشر مثلكم اگر بشر باید بمیره بشر خداوند که نیست خالق که نیست حی و قیوم که نیست ولکن فرق من با شما در چیه قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی فرق من در وحیه من مبلغ وحیم پیامبر خداوند هستم پس رسول خداوند صلی الله علیه و سلم وفات یافت و دلیل علی موت سوسن إنك ميت و انهم میتون اونها هم میمیرن چون همتون بشری ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سپس برای حساب و کتاب در روز قیامت همه شما برانگیخته خواهید شد همه شما در روز رستاخیز از قبرهاتون بیرون خواهید اومد اون روز روزی که روز مجازات و روز حساب و کتاب هست که مجرمین به حساب و کتاب اعمالشون و سزای اعمالشون برسن و نیکوکاران به پاداش اعمالشون برسن اهل بدعت اونهایی منح... که انحراف یافتن در رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعا کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان زنده است و نمرده سبحان الله چطور رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست و نمرده که دخترش رو رها میکنه وقتی که در بحث ارث و میراث میشه ناراحت میشه از ابوبکر رضی الله عنه وقتی که میاد به خاطر ارث و میراث که ارث حقش رو بگیره از غنیمت ها ابوبکر صدیق میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان معشر الانبیاء لا نورث ان معشر الانبیاء لا ندفع درهم ولا دینارا انما تركنا العلم ما محشر انبیا چیزی را رها نکردیم ما ارسی از خودمون به جا نمیذاریم مگر علم خب چرا نیامد قضاوت بکنه در این نوع اختلافاتی که بین صحابه پیش می اومد چرا خود رسول الله صلی الله علیه و آله و در اختلافات دیگر که بود در جنگ ها و نبرد ها مگر ابوبکر صدیق با عمر بن خطاب با هم دیگه اختلاف نکردن وقتی که قتال مرتدین بود ابوبکر چیز دیگه میگفت میگفت باید باید مرتدین یا با مانعین زکات بجنگیم عمر میگفت نه خب اینها اختلافاتی که بود بین صحابه یا در بحث معاویه و علی رضی الله عنه کجا بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و که بالمؤمنین رؤوف رحیم بود رؤوف بود لطف داشت چرا نیومد حل اختلاف بکنه و آیا این ویژگی رو داره که رسول خداوند صلی الله علیه و سلم که بعد از وفات خودش همه جا هم حاضر باشه و همیشه هم زنده باشه در اینجا باشه و جای دیگه باشه اگر قرار باشه این صفات رو به رسول الله آیا چیزی دیگه برای خدا باقی میمونه مگر خداوند عالم غیب نیست مگر خداوند نگفته که رسول خدا علم غیب نمیدونه اگر قرار باشه حی و ناظره و همه جا باشه و هر جای هر جلسه مولودی باشه با محل قیامی که بلند میشن با این خرافات ها و بدعتاشون و این ابیات شرکی که در این مولودها میخونن و این احادیث دروغی به رسول الله نسبت میدن آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمامی اون مجالس در یک آن حاضر میشن پس چی برای خداوند گذاشتن پس اینها باید ما متوجهش بشیم چنانچه صحابه متوجهش شدن وقتی که رسول فوت میکنه عمر بن خطاب ناراحت میشه میگه من شمشیرم را میکشم به گردن کسی که بگوید رسول خدا فوت کرده کسی حق نداره بگه رسول فوت شده بعد بعد بلند میشه و این آیه را میخونه انک میتون و انهم میتون تو میمیری و اونها هم میمیرن همه کس باید میمیره عمر خطاب میگه میگه وقتی که این آیه را ابوبکر صدیق بر سر منبر خون مثل این بود که من اولین بار این آیه را میشنوم عیسی وقتی که این حرف را از خدا فرمودی از فرمودی خدا من شنید فهمید که مرگ رسول الله حقه و اونجا بود که رفتن تک تک بر رسول الله صلی نماز خوندن و همونجا دفنش کردن بله رسول الله صلی الله علیه و وفات میکنه بر پاهای عایشه و همونجا هم در منزل دفن میشه چون دستور خداوند بر این بوده که پیامبران در جاهایی که میمیرن دفن بشن بله در مسجد دفن نشدن در منزل عایشه مسجد اگر بزرگ شده اگر خانه منزل منزل عایشه در مسجد افتاده از باب توسعه است نه اینکه قصد مسجد سازی بر قبل داشتن نه مجبورا چون جا کم بوده منزل عایشه در در در, حرم رسول الله صلی در اون مسجد رسول الله صلی الله علیه و واقع شده این خلاصه بحث رسول الله صلی الله علیه و سلم و دعوتش و بعد از اونم میریم به بحث روز رستاخیز صلی الله علی محمد و علی محمد